Jo, kurwa, kej, kej! Jo, kej, kej, chwal Pana Boga, że nie odjebała cię jeszcze żadna załoga. Sowa terrorysta każdego dręczy, ten freestyle mnie nie męczy. E, e, zrobiłeś nic, obróciłeś taski dla czekających pić pizzę. Yo, man, jesteś numer uno, w taskaniu ścier to jest odro. Więc się zastanów, dla takich jak ty baranów na głatach. Kurwa spawacza, pamiętaj o tym, Bóg nigdy nie wybacza. Yo! dwa, pizdy, jo, jo, pizdą na żółkach, To jest właśnie koniec płyty, kurwa, zostajesz zabity dźwiękami, kurwa, jo, i jękami. Pojedziemy jeszcze trochę, kurwa, myślicie, że to już koniec, To, to był outro, kurwa, no. Właśnie, gangsterzy, to było outro, yo, Rap, kurwa, masakra.